зустріч випускників. З роками все менше життєвої сили, бо, мабуть, у кожного з нас не кров червона тече по жилах, а пофарбований в червоне час.